Iz blizine srce sluti puhnuće behar. Izbudit će cvijeće džemre čim zemlji padne. Zabilježeno je da je Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu rekao O ljudi, učite Kur'an tražeći ono što je u Allaha Đelešanu prije nego što ga ljudi budu učili tražeći ono što je u svijeta. Kada čovjek traži znanje Kur'ana i znanje uopće u ime Allaha Đalešanu, to se mora vidjeti u njegovom imanu, skrušenosti, pobožnosti, blagosti i skromnosti. Kur'an je lijek vjernicima i vodič pobožni. Ko se po njemu uputio, upućen. Ako je Kur'an odbacio, propao je. Ljudi koji uče Kur'an, a ne postupaju po njemu, najgori su ljudi. Zato što put Kur'ana ne slijedi, Allah je na njih bacio prokletstvo i proklinju ih svi drugi kojima je to zaveća. Prije vas ljudi su učili Kur'an i zadržavali se na pojedinom poglavlju po čitavu noć. Vidjelo se to ujutru na licima njihovi. Danas, kada vi učite Kur'an, o njegovim porukama vi uopće ne razmišljate. Iako znate da je Allah Đelešanu rekao o Kur'anu, knjiga koju mi objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmišljali i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. Tako mi Allaha ne spada u učenje Kur'ana i njegovo čuvanje samo slova njegova pravilno izgovarati ne čuvajući granice koje je on uspostavio. Vi govorite, Kur'an smo proučili i nismo ni slova izostavili. Ko tako govori, laži. Tako mi Allaha, on ga je cijela izostavio. Oni koji tako uče nisu Allaha mi ni učeni, ni znani, a ni mudri. Kada će učači Kur'ana govoriti u duhu Allahove riječi, mi ćemo ti doista teške riječi slati gdje se podrazumijeva rad i postupanje po Kur'anu i u duhu Allahove riječi. A kad ga čitamo, ti prati čitanje njegova. Sura 75, ajed 18. Odnosno, odbrojavaj ono što Kur'an odbrojava, a zabranjuj ono što zabranjuje. Tri su vrste učača Kur'ana. Jedni ga uzimaju za trgovinu kupujući njime ono što je u svijetu. Drugi ga pak uče pravilno izgovarajući njegova slova, ali ne poštuju njegove granice. Oni učenjem Kur'ana zgrću novac namjesnika i dobivaju povlašten položaj među svijetom. Njihov se broj danas umnožio da bude je Allah sa zemlje zbrisao. Treći uče Kur'an, duboko razmišljajući o porukama njegovim, Kur'an je za njih lijek. Hasan Basri je proučio Allahove riječi. Allah čini da se noć i dan smjenjuju. To je pouka za onoga koji hoće da razmisli ili želi da bude blagodar. Kur'an 25, sura 62. aj. I onda je rekao, Subhanallah, kako je milost Allahova neograničena, njegova dobrota prostrana, a divno dijelo njegovo. Allah Đelešanu je dao noć onom koji to u oku dana stići nije mogao a dan onom koga je noć prevarila. Proučio je i lijepo obećanje stvoritelja i gospodara tvoga sinovima Israelovim bilo je ispunjeno zato što su trpjeli, a sa zemljom sravni smo ono što su faraon i narod njegov sagradili i ono što su podigli. Kur'an, sura 7, ajd 137. Pa je rekao, čudan li je čovjek koji vjeruje u ovaj ajed, a opet se boji vladara ili silnika. Tako mi Allaha kad bi se ljudi, kao što Allah Đelešanu traži od njih, strpjeli na iskušenjima na koja su stavljeni, on bi sigurno toga spasio. Ali oni se uplaše sablje u strahu da se potpuno predaju. Molimo uzvišenog Allaha da nas spasi i sačuva od teških iskušenja. Proučio je ajet, vatra će im lica pržiti iskeženi zuba će u džahennemu ostati. Kur'an, sura 23, aja 104. I rekao, O robovi Allahovi, kako je ovo strašan i stravičan prizor, pa nastojite ga izbjeći. Proučio je, ka Allahu se dižu lijepe riječi i dobro dijelo Allah prima. Sura 35, aja 10. I onda rekao, Kada čovjek kaže lijepu riječ i uradi dobro djelo, Allah Đelešanu prijemi lijepu riječ s dobrom njegovim. A kad kaže lijepu riječ, a uradi loše dijelo, Allah Đelešanu zbog lošeg dijela koje je uradio, odbije i lijepu riječ njegovu. Proučio je. A onog dana kada dožive ono čime im se prijeti, učinit će im se da su ostali samo časak dana. I doista, zar će ko drugi biti uništen do narod raskalašen? Kur'an, sura 46, ajet 35. I onda je rekao, istina je tako mi Allaha da će u istinu biti uništeni samo oni koji su bili raskalašeni. Oni koji su ovaj svijet na nedozvoljen način sticali, a zatim ga brzo rasuli udovoljavajući pohotama svoga tijela. Znači oni u kakvu su propaz došli. Proučio je. Smrtne muke zbilja će doći. To je nešto od čega ne možeš pobjeći. Kur'an, sura 50, aj 19. I onda rekao, čovjek čini razvrat na zemlji, bježaće on kod ga noge nosi kad smrt dođe, ali pobjeći neće moći. Proučio je, a njima će se učiniti onoga dana kada ga dožive da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali. Kur'an, sura 79, a 46. I on je rekao, čovjek, zar se od grija strpjati nisi mogao koliko je između večeri i jutra? Proučio je, oni koji poslije njih dolazi govori, gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, ti si zaista dobar i milosti. Kur'an, sura 59, a 10. I, I oni koji kad udjelju ne rasipaju i ne škrtari, već se u tome drže sredine. Kur'an, sura 25, a 67. I onda je rekao, Neka se uzvišeni Allah smiluje čovjeku koji zarađuje na dozvoljen način i dijeli umjereno od zarađenog šaljući tako ispred sebe dobro koje će mu biti najpotrebnije na danu sudnju, kada ništa više ne bude imao. Zato, Allah vam se smilovao, dijelite višak svoga imetka tamo kuda su odredili Allah i njegov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, jer oni prije vas su se zadovoljavali malom količinom dobara a dobrima svojim su otkupljivali svoje živote od Allaha Đeleša. Kad je proučio i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome gospodaru, Kur'an, sura 23, ajd 60, i onda je rekao Oni čine to dobročinstvo i dijela od dobara koja su im data šaljući tako ispred sebe svoja dobra djela ali su puni straha da ih to neće moći spasiti od kazni Allahom. Proučio je. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Kur'an, sura 90, aje 4. I onda rekao. Teško čovjeku. Allah nije stvorio ni jedno drugo stvorenje da trpi od života ono što trpi čovjek. Proučio je. Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Koran, sura 16, ajd 97 i onda reka. Podarit ćemo im pokornost čiju će slast osjetiti u srcu svom. Daćemo im obskrbu zbog kojih nećemo kazniti. Tako mi Allaha čitav čovječiji život gorake osim života u dženetu. Proučio je, i pitajte ih o gradu koji se nalazio pored mora, Kur'an, sura 7, ajet 163 i onda rekao Radi se o ribi koju je uzvišeni Allah bio zabranio loviti njegovim stanovnicima samo jedan dan u sedmici. Ta riba im je dolazila u obilju baš u zabranjeni dan kao iskušenje i provjera njihove poslušnosti. Oni se dvoumiše da li da je love i toga dana. Ipak se ustegnuše iz straha od kazne ili iz pobožnosti. Međutim, rijetko se dešava da čovjek ne padne u grije o kome se počne dvoumiti. Zato i oni odlučiše loviti iz zabranjenog dana i tu ribu jedoše. To je tako mi Allaha bila najgora hrana koju su jeli i koju im želudac nije mogao lahko svariti. I jedne noći dok su spavali, bili su tri puta pozvani. Četvrti puta im je rečeno, o stanovnici grada, Na taj povik svi su se probudili, i muškarci, i žene, i djeca, i bi im kazano, budite majmuni prezreni, i oni to postadoši. Tako mi Allaha, svetost vjernika, koji je ubijen na nepravedan način, veća je kod Allaha Đelešanu od svetosti ribe koju je bio zabranio loviti i jesti, ali je on odgodio rok za to za dan smaka svijeta a smak svijeta je užasniji i gorči. Proučio je. To će biti samo jedan glas i svi će odjednom progledati. Kur'an, sura 37, aj 19. I onda rekao, ljudi, to će biti povik iz srđbe, pa ko istinski robuje Allahu, neka se čuva srđbe njegovi. Proučio je. Evo, to je džehennem što su ga grešnici poricali i između vatre i ključale vode oni će kružiti. Kur'an, sura 55, ajet 43, 44. I onda je rekao, ljudi, šta mislite o onima koji su čitav dan dug 50.000 godina stajali i čekali da im bude presuđeno i kada su im se vratovi polomili od žeđi i gladi i straha uzvišeni Allah je naredio da su bili bačeni u džehennemsku vatru i vodu ključanku. Allahu moj, samo ti daješ zaštitu i u tebe utočište pravo. Tebi je pribježište i u tebe se samo pouzdati može. Spasi nas, milošću tvojom te molimo, od kazne koju daješ, o ti koji dosta praštaš. Proučio je. Oni koji nama svoj skrušeno obavljaju. Kur'an, sura 23, aje 2 i onda rekao. Allah Đelešanu će se smilovati onima koji su u srcima bili skrušeni, koji su svoje poglede obarali i spolne organe čuvali, onima koji su zabrane izbjegavali pa postigli ono što postići se može. Bio je upitan o Allahovim Đelešanu riječima – Ko uradi dobro dijelo, bit će deseterostruko nagrađen. Ako uradi hrđavo dijelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen i neće im se učiniti nepravda. Kur'an, sura 6, ajed 160, pa je odgovorio. Ko dođe sa la ilahe illa lahu vahdehu la šerike le ve enne Muhammeden abduhu wa resuluhu nema Boga osim Allaha jedinoga koji nema druga a Muhammed je njegov rob i poslanik, iskreno sa srca imaće kod Allaha Đelešanu kao nagradu čemu. Proučio je. Zar nagrada za dobro učinjeno može biti nešto drugo do dobro? Kur'an, sura 55, ad 60. I onda rekao, onome koji kaže La ilahe illallah, nema Boga osim Allaha, nagrada je džennet. Proučio je. Na dan u kome će čovjek dijela ruku svojih vidjeti. Kur'an, sura 78, ajde 40. I onda rekao. Riječ je o vjerniku koji je pametan, oštrouman i oprezan, koji zna da mu prestoji susret sa uzvišenim Allahom, pa za taj susret šalje dobra djela, koja će ga kad ih nađe obradovati. Taj susret će biti na dan kada će nevjernik uzviknuti da sam Bogdom zemlja ostao. Proučio je. A nije tako. Ono što su radili prekrilo je srca njihova. Kur'an, sura 83, aj 14 i rekao. To je grijeh na grijeh dok srce ne postane potpuno crno i mrtvo. Proučio je. I ne prigovaraj držeći da je mnogo. Kur'an, sura 74, aj 6 i onda rekao. Ne smatraj da mnogo činiš dobri dijela, jer ti ne znaš šta će od toga biti primljeno, a šta odbačeno. Proučio je. Zaokuplja vas nastojanje da što i imućniji budete sve do grobove svoje ne Kur'an, sura 102, ajed, prvi i drugi. I onda rekao. Mi smo svi Allahovi i svi se Allahu vraćamo. Zaokuplja nas sve ovo. Tako mi Allaha, pa se vječne vatre ne sjećam. A ni uživanja vječno. A ne valja tako, saznaćete svakako. I još jednom, ne, ne valja tako, saznaćete sigurno. O ljudi, da vam je bilo ko smrću zaprijetio, vi se ne biste nigdje smirili. A ovo vam je Allahovo obećanje. Obećanje onoga koji nikada neće umriti. Razgovori i prepiska sa upravljačima i susreti sa dobročiniteljima. Allah Đelešanu je uzeo obavezu od vladara, zapovjednika i namjesnika da neće upravljati po vlastitom nahođenju, da će se Allah, a ne svijeta, bojati i da Allahovom riječju, to jest Kur'anom, neće trgovati. Ko od njih ispuni dato obećanje, on, on se spasio, a koga prekrši, on je sam sebe upropastio. Ne gledajte udoban život i raskošno ruho u vladara, nego gledajte u način njihova kraja, u hrćav završetak. Kad Allah Đelešanu hoće nekom narodu dobro, on učini da njihovi vladari budu blagi i da državne prihode sakupljaju velikodušnje. A kad on odluči propast nekom narodu, učini da na vlasti budu glupaci a da prihote ubiru škrtice. Slušao sam od pojedinih drugova Allahova poslanika sallallahu alaihi sellem da u preznake posljednjeg časa spada između ostalog prije smaka svijeta upravitelji će biti razvratnici, ministri lašci, povjerenici izdajnici, učenjaci pokvarenjaci i komandanti nasilnici. Ja se zaista bojim da to nije ovo naše vrijeme. Namjesnik u Basri en Nasr ibn Amr jednog je dana rekao u Hasanovom prisustvu O oče Sejido, Allah Đelešanu stvorio je ovaj svijet i učinio njegove ukrase i ljepote dozvoljenim svojim robovima. Kur'an kaže i jedite i pijite, samo ne pretjerujte. Allah zaista ne voli one koji pretjeruju. Sura 7, ajet 31. I ko je zabranio Allahove ukrase koje je Allah za robove svoje stvorio i lijepa jela. Reci, ona su za vjernika na ovom svijetu, a na onom svijetu su samo za njih. Kur'an, sura 7, aj 32, na što je Hasan al-Basri rekao. Čovječe, boj se Allaha za svoje dobro. Bježi od pustih želja, jer će te one upropastiti. Znaju da nikome nije dato ni jedno dobro ovog ili onog svijeta samo zbog želje njegove. Dvije su kuće u kojima se boravi. Ko bude dobra činio na ovom svijetu, imaće i onaj svijet. A i na ovom svijetu će naći ono što mu je određeno. Ako na dušu svoju zaboravi, izgubio je i ovaj i onaj svijet. Allah Đelešanu je sebi odabrao Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem poslao ga sa objavom cijelom ljudskom rodu, kao poslanika iz milosti svoje, kao i svim stvorenjima svojim. Knjiga koju je on donio do Allaha Đelešanu ukazuje da je Allah Đelešanu odredio svom poslaniku rok na ovom svijetu, kao i svim ljudima. Kur'an kaže, vi u Allahovu poslaniku imate divan primjer. Nama je naređeno da uzmemo što nam poslanik daje da slijedimo uputu, da idemo putem koji je poslanik išao i postupamo po sunnetu njegovom. Što na tom putu postignemo, postigli smo zahvaljujući Allahu Đelešanu koji nam je milo zdarovao. A dužni smo pokajati se za grijehe i tražiti oprost od Allaha za sve propuste. Samo to su vrata spasa, a u pustim željama nema ama baš nikakva dobra. Nema dobra ni kod onih koji žive samo od pustih želja i nadanja. U doba poslanika koji je među nama živio i djelovao, ljudi su govorili da vole Allaha Đelešanu, pa je on objavio, reci, ako volite Allaha, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijeha vam oprostiti. Allah je svemoćan. Kur'an sura 3, ajet 31. Dakle, ljubav prema Allahu Đelešanu se potvrđuje iskrenim slijedjenjem puta njegova poslanika. Ko pak ne slijedi put Allahova poslanika, laže da voli Allaha Đelešanu. Čovječe, boj se Allaha za svoje dobro. Tako mi Allaha vidio sam one koji su prije tebe bili na tvom položaju. I oni su izlazili na mimber kao što ti izlaziš. I njihove su pratnje bile ogromne a haljine su im se od silne oholosti vukle po zemlju. Željeli su pokazati moćnim pred svijetom, pa su gradili i oblačili se natječući se. Ali su jednog dana sa položaja svojih iznenada ščepani bili i odjednom im je bilo uzalud sve što su od dobara ovog svijeta brižljivo sakupljali. Na kraju su bili privedeni stvoritelju i gospodaru svom gdje su im pokazane djela njihova – a teško njima na dan kada će im jasno biti da su sami sebe teško obmanuli. Teško njima i na dan kada će čovjek i od brata svoga pobjeći, i od majke svoje, i od oca svoga, i od druge svoje, i sinova svojih. Toga dana svaki će čovjek samo o sebi brigu brinuti. O namjesniče, boj se iznad svega Allaha Đelešanu, jer ti se već sada razlikuješ od ljudi upute i sunneta, kako u privatnom, tako i u javnom životu svom. Zanosiš se pustim željama i tražiš ispirku svaku. Ali znaj, dvije su grupe ljudi. Oni koji traže ovaj i oni koji traže onaj svijet. Tako mi Allah, onaj koji traži onaj svijet, našao ga je i smirio se. A onaj koji traga za ovim svijetom, nigdje ga ne nalazi. On se od silnog traganja umorio i pred skorom je propašću. Ti se čuvaj da te ne ražalosti traženje prolaznog, a ostavljanje vječnog, pa da budeš od onih koji će se strašno kajati. Zaista je mudro rečeno, dosta je čovjeku vjerolomstva što će vjerolomnicima povjerenik biti i u zlodjelima im njihovim pomagati. Jednom siromašnom čovjeku je prigovoreno, zašto ne odeš upravitelju pa da ti neko dobro podari? Na što je on odgovorio, molim Allaha Đelešanu da me sačuva od svega što njemu drago nije, da umrem kao vjernik, makar bez ičeg, draže mi je nego da umrem kao licemjer, pa makar tijela ogromnog. Kad je Omer ibn Hubeji je postavljen za namjesnika u Iraku, pozvao je Hasana i Ešabija i rekao mu, Allah veliki vam stanje popravio. Meni je halifa Jezid ibn Abdilmelik knjigu tešku spremio, u čijoj primjeni je propast moja. Bojim se ako se u tome pokori da će me stići kazna Allahova, a ako se pak ne pokori da će me stići srđba jezidova od koje se nikad neću izbaviti. Šta mi vi savjetujete da činim? Hasan se okrine šabiju i reče. Odgovori čovjeku. Ganut namjesnikovim riječima Ešabi mu stade povlađivati i brzo govor završi. Namjesnik je želio i Hasanu mišljenje čuti. Poslije dugog oklijevanja Hasan reče Tada ti, o namjesniče, Abdul Melikov sin neće moći pomoći. Međutim, ja se nadam da će tebe Allah Đelešanu sačuvati o jezida ali sam posve siguran da tebe jezid neće moći spasiti od kazni Allahove. Zato se ti Allaha boj. Pokornost jezidu može navući na tebe srđbu Allahovu, pa kud ćeš onda? Ja te samo posjećam na ono čime te Allah zastrašuje kad kaže Biće to za one koji će se polaganja računa predavno bojati i koji će od prijetnje moje strahovati. Ako budeš bio pokoran Allahu Đelešanu, spasit ćeš se od jezidova zla. Ako pak budeš bio drug jezidov u griješenju, Allah Đelešanu će te ostaviti jezidu i onda kada ti on neće moći nimalo pomoći. Ovdje je Ibn Hubeje zaplakao, kasnije Hasana obilato nagradio, a Eša Bija bez dara ostavio. Vrativši se svojim slušateljima u džami, Eša Bija rekao, Ljudi, ko može dati prednost Allahu Đelešanu nad stvorenjima njegovim, neka to učini. Ibn Hube je tražio moje i Hasanova mišljenje. Tako mi Allaha Hasan nije znao ništa što i ja nisam znao. Ali ja sam nastojao udovoljiti duši namjesnikove, pa sam i govor tako podesio. Želio sam imati njegovu naklonost, pa me Allah kaznio i od milosti svoje udaljio. A Hasan je na Allahovoj strani bio pa ga je on još više sebi približio, a i Ibn Hubeje ga je iznad mene uzdigao i obila to na gradu. Izlazići jednom od Ibn Hubeja, Hasan je na njegovim vratima zatekao grupu čenjaka kako stoji, pa im se obratio riječima. Šta vas je dovelo da čekate ovdje? Da Bog da Allah ne umnožio vašu skupinu. Želite ići ovim šugavcima? Tako mi Allah Vaše druženje nije druženje s dobročiniteljima, niti je vaše sjedenje sjedenje s dobrim. Raziđite se zato odavde. Da Bog da vaše duše bile od tjelesa vaši odvojene i ne dao Bog da vam sličniji bude među muslimanima. Obukli ste se i zasukali haljine, glave obrijali i surmu podvukli, pa ste najgora skupina postali. Osramotili ste učeni, Allah više nikada ne sastavio vašu skupinu da ste se ustegli od onog što je u vladara, oni bi težili onom što je u vas. Međutim, vi ste bili pohlepni za onim što je rukama njihovim, pa njima vaše znanje nije više interesantno. Mislim da ste upravo vi oni koji Allah Đelešanu udalju od svoje milosti. Hadžađ je sebi sagradio kuću u Vasitu i pozvao Hasana da je pogleda. Učinivši to, ona reče. Hvala Allah, upravljači u istinu sebe moćni vide, a mi se svakog dana učimo na njihovim primjerima i pouke crpimo. Jedni od njih palače podižu, postelje ukrašavaju, odjeću uljepšavaju i svitu svoju veličaju. A onda oko njih počnu muhe pohledno kružiti i zaljubljenici u vatru, i hrđave pristaše kojima se oni potom hvali, pogledajte šta sam napravio. Vidjeli smo o zavarano, razvratnik si i svima si na nebesima odvratan, a i oni na zemlji te proklinju. Prolaznu kuću si sagradio rušeći kuću vječnu, uobražen si bio u kući obmane, zato ćeš biti ponižen u kući radosti vječne. Zatim je napustio kuću Hadžađavu učeći. Allah je uzeo obavezu od učenih da će oni sigurno ljudima Kur'an objašnjavati i da neće ništa kriti. Čuvši šta je sve Hasan rekao, Hadžar se jako naljutio i sakupivši zatim stanovnike Šama, ovim riječima im se obrati. Zar me nije u prisustu vašem izgrdio dok ste vi šutjeli? O robovi stanovnika Basri! Pa su po naređenju Hadžađovom priveli Hasana koji je mičući ustama u sebi šaptao. On ga upita, stani oče Sejidov, zar nisi poštivao to što sam ja namjesnik, već si o meni tako govorio? Na to mu je Hasan mirno odgovorio. Neka ti se Allah Đelešanu smiluje namjesniče. Onaj koji te zastraši da bi te sačuvao, milostiviji ti je i više te voli i poštuje od onoga koji ti se ulaguje ubjeđujući te da ćeš biti spašen a vidjet ćeš ko ti je bio prijatelj kada strahu gledaš. Moja namjera nije bila to što ti je prvo na um palo kad si čuo šta sam rekao i šta sada misliš. U tvojoj ruci je sada dvoje, oprost i kazna. Učini ono što ti je primjerenije i čega si dostojni i pouzdaj se u Allaha koji je dovoljan i tebi i meni. Divan je Allah, stvoritelj i gospodar naš. Hadžar se postidio svojih riječi i zamolivši Hasana da mu oprosti, počast mu je ukazao i darove dao. Kada je Adi ibn Erta najmenovan za namjesnika Basri, odlučio je povjeriti sustvo Hasan. Saznavši to, Hasan je pobjegao i sklonivši se na sigurno mjesto, ovo namjesniku poručio. Onaj koji nešto mrzi namjesniče nije dostojan obavljati ga i ne može ga valjano obavljati ako bi to mora učiniti. Onaj koji to radi bez istinskog motiva i istinske namjere zaslužuje da mu se ne pomogne. U mogućnosti si da na položaj koji nudiš meni postaviš ljude koji su ga dostojni, pa je preče da njima amanet povjeriš, koji će oni bolje od mene čuvati, jer nema nikakva dobra u traženju pomoći onoga koji smatra da mu nije dužnost primiti amanet koji mu se želi povjeriti. Zato, namjesniče, oslobodi me obaveze koje mi želiš silom nametnuti. Allah tebe oslobodio i dobro ti svako dao zato što si me na miru ostavio. Allah doista neće uskratiti nagradu onom koji čini dobra djela. Halifa Omer ibn Abdulaziz je zatražio Hasana da mu savjet da, pa je udovoljujući mu želji rekao. Vladaru vjerni, ono što je bilo kao da nije bilo, a ono što će doći kao da već jeste. Znaje vladaru vjerni da je divan okus onog što poslije otrpljenja dođe, pa makar okusi u gorčinu otrpljenja tog. A okus lijepog kraja je najprijatniji. Posljedica udovoljavanja pohotama tijela je dakako gorka i ona će neminovno doći makar okusi za trenutak slast toga. A krajnji ishod svega toga biće koban ponog koji bude slušao svoje strasti. Znaj vladaru vjerni da će se spasiti samo onaj koji se bude oščuvao od grijeha i dobro pazio da dobije spas u vječnoj kući. On će i Allahovu milu zaslužiti i u dženet će uveden biti. Vladaru vjernih, ovaj svijet je kuća pakosti iz koje se mora seliti u kuću stalnog boravka Adem a.s. izveden je na zemlju da živi na njoj kako bi započinjeni grijeh kaznu izdržao. Zato na oprezu budi od ovog svijeta, jer i zaljubljeni u njega morat ga ostaviti. Bogat na njemu je siromah pravi, a sretan je onaj koji mu se ne prepusti. Ovaj svijet je kušao iskusni i pametni i saznao da on ponižava onog koji ga stavlja iznad svega drugog a onog koji ga sakuplja, on rastavlja od onog što je sakupio. Ovaj svijet je kao otrov, uzima ga onaj koji ga ne poznaje i nastoji mu se potpuno približiti jer ne zna opasnost njegovu, a on Allaha mi toga usmrćuje. Zato vladaru, budi na njemu kao onaj koji liječi rane svoje. Ako se samo malo strpiš, postići ćeš ono što vječno traje. Pametan je onaj koji se sačuva od svijeta ovog i ne zavarava se čarima njegovim. Ozna da je svijet poput vješte i opasne varalice koji se svima nudi i gizda da bi se što više dopao u dvaračima svojim. Baš kao mlada u koju su sve oči uprte i srca zaljubljena. Ovaj svijet je tako mi ono koji je s istinom poslao Muhammeda sallallahu alaihi veselem ubica svojih zaljubljenika – Zato se vladaru vjernih čuvaj da i tebe ne obori i oprezan budi da ne posrniš. Obilje svijeta ovog donosi nesreću i iskušenje veliku, a vezivanje za njega neminovno vodi u propast. Znaj vladaru da su njegova objećanja lažna nadanja, bistrina mutnost, a život njegov prava mučnina. Uspjeće samo onaj koji ga ostavi, a propašće onaj koji ga prihvati. Pametan i mudar je onaj koji se boji onog čime ga Allah Đelešanu zastrašuje i oprezan je od onog od čega se oprezan mora biti. Kao i onaj koji je dobro proračunao da neminovno slijedi odlazak iz prolazne u kuću vječnu. U to će se kasnije svaki čovjek uvjeriti i u to čvrsto vjerovati. Ovaj svijet je tako mi Allaha kuća u kojoj se kazna izdržava njemu se prepušta samo onaj koji pameti nema i on ga sakuplja. Njime je zadivljen onaj koji znanja nema. Razborit i mudar je onaj koji njime liječi rane svoje trpeći gorčinu lijeka u nadi za skorim izlječenjem i onaj koji se boji hrđava završetka. Dunjaluk je san, a hiret java. Njih samo smrt dijeli, međutim ljudi su prepušteni svojim zbrkanim snovima. Vladaru vjernih, Ja samo kažem kao što je jedan mudri rekao, ako se izbaviš od svijeta, izbavio, izbavio si se od svake nesreće. A ako se pak izbaviti ne mogneš, ne ubrajam te u spašenje. Kada je primio knjigu Hasanovu, Omer ibn Abde Aziz je tako glasno zaplakao, da je i sve prisutne rasplakao. Potom je kazao, neka se Allah Đelešanu smiluje Hasanu, On nas stalno uči tražeći da budemo budni i nemar da ostavimo. Divan je on vajz, iskren i riječit. A onda je Hasanu napisao. Dobio sam od tebe korisne savjete i upute. Bili su duši lije. Ti si zaista tačno opisao ovaj svijet. Jer pametan je na njemu onaj koji živi u stalnom strahu kao da su sva živa bića na njemu već odavno pomrli nekaj mir Allahu na tebe kao i milost i blagoslov. Hasan je ovako obrazložio halifine riječi. Divan je vladar koji istinu govori i savjete prima. Njim je Allah Đelešanu usrećio zajednicu muslimana i upotpunio im blagodav i svim stanovnicima islamske države darovao milost svoju. A zatim je opet halifi napisao. Vladaru vjerniku, pred tobom su zaista najveći strah i strašni događaj. Oni će doći u to sumnje nema. Ti ćeš tek tada vidjeti da li ćeš spašen ili upropašten biti. Čuvaj se vladaru da u onom u čemu te Allah Đelešanu učinio gospodarom nad robovima svojim budeš kao onaj kome je nešto povjerio gospodar njegov. Predao mu na čuvanje blago i imetak svoj, pa je imetak rasuo, a blago pustio i tako i njega i njegovu porodicu osiromašio. Znaje da je Allah Đalešanu naredio vođama koje je postavio na te položaje na kome si i ti da robove njegove od ružnijih dijela odvraćaju i u ružnim postupcima spriječavaju. A ako vladari budu u hrđava dijela i razvrat činili, kako li će tek onda biti? Usto im je naredio da izvrše kaznu nad onima koji su i zaslužili, kako li će to biti ako vladara bude trebalo kažnjavati? Sjeti se vladaru vjerni, kad ćeš malo pristalica imati kod stvoritelja i gospodara svjetova i malo pomagača na dan kada te on ponovo oživi. Zato se pripremi za taj susret, za dan najvećeg straha i neizvjesnosti. Znaj vladaru da imaš kuću, ali ne onu u kojoj sada stanuješ, već onu u kojoj ćeš dugo boraviti i u koju će te prijatelji samog ostaviti. Pripremi se za dobro za dan kada će čovjek bježati od brata svog, majke svoje, oca svog, drugova svojih i sinova. I sjeti se dana kada će svi oživljeni biti i kada će izaći na vidjelo ono što su u srcima krili. Kada će tajne otkrivene biti, knjiga podijeljena, knjiga koja ni mali ni veliki grijeh neće izostaviti. Sve će nabrojati. Radi dok imaš vremena prije nego što smrt nastupi i prekine svako djelo. Čuvaj se, vladaru vjerni, da ljudima sudiš kao što su sudili pagani ili da s njima putove silnika slijediš. Slabima ne natovari one koji su oholi, jer oholi ne poštuju prema vjernicima ni ugovor ni štiće ništa. Allaho poslanin sallallahu alaihi ve sellem je rekao ko postavi za namjesnika nekog silnika ili ga u bilo čemu pomogne bacio je islam iza leđa. Boj se Allaha, nemoj da poneseš svoje grijehe i sa njima grijehe drugih, svoje terete i sa njima tuđe terete. Neka te ne zavaraju oni koji se ugodno osjećaju u tvojoj bijedi i uživaju u dobru na štetu tvoju. Ne gledaj vladaru danas snagu svoju, nego gledaj u nemoj svoju sutra kad budeš uhvaćen i svezan užetom smrti i doveden stvoritelju i gospodaru svom u društvu meleka i poslanika, kada će svi ljudi živom i vječnom morati pokorni biti. Ja, vladaru vjerni, iako nisam u svom savjetu postigao stupanj pametnih prije mene, nisam škrtario u davanju savjeta suosjećajući se sa tobom. Zato ovoj mojoj knjizi daj ono mjesto koje zaslužuje. Saslušaj poruku njezinu kao onaj koji se time želi okoristiti. Neka ti gorčinu lijeka ublaži nada u efikasnost njegovu. Neka je na tebe mir, milost i blagoslov Allahu. Hasan je čuo nekoga kako proklinje hađađa, pa je rekao. Ne čini to Allah ti se smilovao, jer kakvi ste, tako vam je. Mi se bojimo ako bi hađađ bio smijenjen ili umro, da vam neće upravljati majmuni i svinje, Allahu poslanin sallallahu alaihi ve sellem rekao je Vaši upravljači su onakvi kakva su vaša dijela. Kakvi vi budete, takvi će biti i upravljači nad vama. Čuo sam kad se neko žalio jednom od dobrih ljudi na nasilje vladara, na što mu je ovaj odgovorio. Brate, primio sam knjigu tvoju u kojoj napominješ u kakvom ste stanju i da ste pod nasiljem upravljača. Onaj koji grijeh čini ne bi trebao da kaznu poričeji. Ja mislim da je vaše sadašnje stanje samo preznak još težeg kojeg će vas naći kao posljedica vaših grijeha. Čuo sam da je Ebu Bekr radijallahu anhu držeći hudbu sa mimbere Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme rekao O ljudi, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme kako kaže da je uzvišeni Allah objavio Ja sam Allah, nema drugog Boga osim mene. Ja sam vladar svih vladara i svi su oni u mojoj vlasti. Ko se meni pokori, ja ću vladare učiniti milostivim prema njemu. Ako se meni osili, njemu će vladari biti osveta. Zato ne vežite svoja srca za vladare, nego se meni povratite i pokajanje mi učinite, pa ću umilostiviti vladare prema vama i blagi vam ih učiniti. Na nečiji upit o hađađu Hasan je rekao, On uči Allahovu knjigu, drži vazove poput odabranih i hranu dijeli siromašnjima. On cijeni iskrenost i kažnjava poput silnika. Što se vas tiče, činite istinski ibadet i pokajanje Allahu Đelešanu, pa će vas sačuvati njegova nasilja. I znajte, kod Allaha ima još dosta hađađa.